Eta bi astetik behin hemen izaten dugu Germain Oblezio Amnistia Internazionaleko kidea eta berak ere bai hainbat gai ekarrizko, ekarriko dizkigu Gaurkoan. horretaz gain Bartzelonara jungo gera, bertan gure korrespontxala andoni daukagu eta beti bezala bairi horretako mugimendu sozialen berri ematen digu. Oiek e, beraz mundu hotxak honen e, eh, gaiak, gaurko gaiak Eta guzti hori baino lehen, ba, asteko berrien errepasoa egingo dugu Astero egiten dugun bezala Ongi etorriak beraz mundu hotxakera, ongi etorriak kooperazioa eta internazionalismoaren saiora herriotsak. Herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Eta astero bezala nazioarteko berrien errepasarekin hasten gera. Berria.info egunkari digitalean bargitaratuko berriaen errepasoa eingo dugu urrengo minutuetan. Eta ekialde eki urbilarekin astengera zazpi lagun hildira Afganistanen korana errezutela salatzeko protestetan bikazetari hil dira Siriako Homs irian izan diren bombardaketan Mari Colvin eta Remi Oslik dira hildakoak. Energia Atomikoaren nazioarteko agentziak dio ez duela iranekin akordiorik lortu programa atomikoaren inguruan. Eta honen arira, Iranek petrolioaren hornidura moztearekin mehatxatu ditu Europako hainbat herri alde, haren aurkako ekintze jarraitzen badute, Frantziako eta resuma batuko petrolioaren salmentak eten ditu Iranek. Hosni Mubarak, Egiptoko presidente hoiak deklaratzeari uko indio epaiketaren azken saioan. Eta preso palestinarren eskubideen urrak eta salatu du nazio, nazio batua. Honen arira, Kader Adnan preso palestinarrak, irurogeita zei eguneko greba bertan bera utzi du, pasaden abendutik atxilotuta zegoen kargurik gabe. Eta kalterik eragin gabe, baina gaza bombardatu du berriz ere Israelgo armadak. Eta Amerikan Baberri nagusi bat Edo bat aipatu behar duguna gaurkoan Mexikoko apodakairiko kartzelan izandako dako matxina da batean Berroi talau preso hildira Eta hogeita mar presok Ies egin dute Europan ere hainbat eh, berri ditugu Espainiako gobernuak Kosoboren independentziaren aurka ingo duela berretsi du Serbiaren lurralde batasuna urratzen duelako Momentuz, laro mar lurralde konartu dute Kosoboren independentzia adierazpena Eta Strauss-Kan e, eh, burua izan zena, libre utzi dute kargurik gabe, lileko prostituzio sare batekin duen ustezko loturagatik, Frantziako poliziak, Hogeita mar orduan atxilotua edukidu nazioarteko diru funtseko buru oia, aurki berriro epaiaren gana joan beharko du. Eta dimisioa, Alemaniako presidente federalak ustelkeria kasu bategatik eta Greziako kultura ministroak museo bateko lapurretaren ostean dimisioa eman dute brother, I da now. Funk brother. Honekin asiara goaz, Alexander Ranka, Fabiasiako presidentearen aurkako atentua atua izan da, baina honik atera da, eta gutxienez, amairu lagun hil, eta mazazpi zauritu dira, txinako siderurgia fabrika batean izan den leherketa baten ondorioz. eta ozeanian kokatutako, baina eh, mundu osoko esan dezakegun berria daukagu rengoa Kim Shim Smith mega upload datariko sortzailea aske utzi dute zelanda berrian. Afrikari dagokionez ere berri bat eh, aipatu behar gaurkoan, itxas lapurretaren aurkako misioa 2000 amalaura arte luzatzeko itzartu du Europako batasunak, Atlanta misioak, Indiako zeanoko eta dengo golkoko merkataritza ontziei ematen die babesa. Babestuak ez daudenak, ba, itxas lapurretara behartuak, itxas lapurretan ibiltzea behartuak dauden Afrikarrak dira. Eta horko nazio berrien errepasoa amaitzeko, ba, 2000 maikan berrogeita seik kazetari hil eta eunda irurogeita emeretzi kartzelaratu zituzten lanean ari zirela kazetariak babesteko batzordearen txosten baten arabera. the Half brain's on Critical pretty cold sound. Oiesek beraz eh, gaurkoan aipatu nahi genituen nazioarteko berriak, orain musika pixka batekin ustziko zaituztet, mursegoren zu abestia entzun behar dugu hain zuzen, eta jarraian, ba, Hondurasera jungo era, bertan Ramon daukagu mundu bat gobernuz kanpoko erakundeko Kidea. Antxetamedia.info Antxeta Irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. Josego entzuten ari zarete mundu hotxak e, eh, saioan eta esaten dizuen ba, Hondurasera jun behar garela, horretarako Ramonekin itzein behar dugula eta Ramon jada telefonaren beste aldean dugu eta esan beharra dugu ba, gaztelera zeingo dugula elkarrizketa eta gero hartuko dugula tartea ba, laburpen bat egiteko eta euskeratzeko berak kontatzen diguna. Ramon, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal, eh, qué tal estás? Bien, bien, todo bien. entonces de lo que picado aquí, todo bien. Bastante trabajo y, y bueno, con una situación así compleja en el país, todo bien, todo bien. Bueno, de eso, de eso precisamente un poco es eh, de lo que vamos a hablar hoy, de la situación de Honduras, del trabajo que, que, realiza Mundubat allí y pues no sé por dónde prefieres empezar, si un poco eh, explicándonos igual el, contexto en el que en el que está trabajando Mundubat, y ese contexto de, de, Honduras que según estás diciendo un poco un poco revuelto, ¿no? Pues sí, eh, <clears throat> Honduras vive dentro de los efectos del golpe de Estado sufrido en el 2009, cuando un golpe de Estado civil y militar, organizado básicamente por toda la oligarquía, que es la que domina aquí en Honduras, pues desde que echaron a, al de la y se convocaron unas elecciones que para algunos sectores de la sociedad pues no han sido del todo democráticas ni transparentes, hay cada vez más división social, ¿no? Las organizaciones, movimientos que parecía que Honduras era el país, digamos, donde menos relato tenían, ¿no? Que, que menos expectación había de todo este movimiento, ha resurgido y, se están organizando bastante, ¿no? Entonces hay bastante división social entre, digamos, lo que ellos dicen golpistas y no golpistas. and creo que todos, seguramente que todos o casi todos nuestros, nuestros oyentes recuerdan eh, ese golpe de Estado eh, y, todas las protestas que hubo después. Hubo un momento pues que, Honduras estaba eh, en el candelero mediático. Eso fue ya hace algún tiempo y como decías, pues hubo unas elecciones más o menos aceptadas, bueno, aceptadas por algunos y, rechazadas por otros. ¿Cómo, cómo se está siguiendo todo este proceso? ¿Cómo, cómo ¿Qué ha, pasado desde ese golpe de Estado y se ha estabilizado la situación? ¿No? ¿Cómo está todo eso? Pues mira, después de, de las elecciones que hubo, ¿no? Que operaciones vienen aceptadas, pero otras no. Hubo un poquito, o sea, aquí en Honduras lo que domina es el bipartidismo. ¿eh? El partido nacionalista, digamos que es de ultraconservador, y el partido liberal, que tampoco es de izquierda, pero, pues, ¿no? Entonces se organizaron entre todos los grupos que salieron electos formaron lo que ellos dicen el gobierno de unidad, Lo que pasa es que aparte de todo esto está, digamos, el Frente Nacional de Resistencia Popular, que aglutina pues movimientos sociales y organizaciones de todo el país, y recientemente han creado un, partido político que se llama Libre, significa libertad y refundación, que aglutina todas estas corrientes de izquierda, ¿no? Este Frente Nacional y el Partido Libre eh, coordinador general es el presidente Manuel Zelaya, que realizó un golpe de Estado, pero debido a la constitución hondureña que no se puede representar, pues en este caso, aunque es una, una decisión un poquito populista, van a presentar a, su mujer, ¿no? Cosas que, aquí <laughs> suelen pasar. Entonces, bueno, lo, positivo de todo esto es que la sociedad civil y las organizaciones pues, se están movilizando mucho, que es una cosa que que Honduras pues no es nunca se ¿no? Y en esta situación el problema que hay es que, pues claro, esta situación preocupa, porque en el país se vive un clima de, de especial violencia, han aumentado mucho las amenazas, las violaciones a los derechos humanos, mucha, muchos asesinatos selectivos a líderes de organizaciones, sobre todo a periodistas, y nos encontramos en un momento que, pues eso, que Honduras, según las últimas estadísticas, es el segundo país más peligroso del mundo. Quizá no, no se refleja así o no se vive como dicen como en Colombia y todo eso, ¿no? Que dicen, aunque el primero sale El Salvador, pero mm, quizás peligro no se siente por la calle, pero sí son muertes que ni selectivas. Ese es el problema. <laughs> Supongo que eso eh, complica. Estás diciendo que, en parte no, que, los movimientos sociales quizás estén más fuertes, pero eso, esa situación de, violencia de selectiva, como decías, muchas veces genera miedo y, puede, eh, pues, que, en, cierta forma, echar para atrás esos movimientos sociales, ¿no? Pues sí, al principio un poco de miedo, incluso mataron a, un compañero del Frente Nacional de Revolución Popular, uno que no tenía mucho peso político, pero sí era un símbolo para autorio, ¿no? Más que nada mediático. Y también lo fueron asesinar en, su lugar de trabajo. Pero mm, está quedando en efecto contrario, o sea, la gente cada vez se manifiesta más abiertamente contra todas estas violaciones de derechos humanos y no se están tirando atrás, al contrario la verdad que sorprende un poco. Sí, sí. Y bueno, en todo este contexto, eh, ¿cómo se sitúa el trabajo que, realiza Mundubat en, Honduras? Pues bueno, Mundubat en estos momentos tenemos dentro de nuestra línea estratégica tenemos unas temáticas que, que estamos trabajando, ¿no? Sobre todo el tema es un tema prioritario para Mundubat tenemos varios proyectos en diferentes territorios del país y después el, tema de, género, ¿no? Honduras también tenemos un gran conflicto de la violencia doméstica, los feminicidios y dentro de las líneas de estratégicas pues es de los temas que, más nos preocupa ¿no? Y en todo eso tenemos, por ejemplo, bueno, varios socios locales que estamos trabajando. Uno es que es el Centro de Comunicación Popular, digamos que serían la, los encargados de, la, Escuela Metodológica Nacional, o sea, la formación política del Frente Nacional, y <clears throat> después estamos colaborando también con la Vía Campesina, ¿no? Digamos que es un movimiento así regional que hay en Centroamérica de los campesinos. Em, ¿qué es, y, eh, a estos diferentes eh, socios o contrapartes que, tenéis en, en Honduras, eh, ¿cuál sería el, el apoyo que, da Mundubat? ¿Cuál es el, trabajo concreto que, realizáis? Bueno, nosotros intentamos mantener una relación con la socia local cada contraparte igual, igual, ¿no? Y ellos son básicamente los que ejecutan los proyectos nosotros les damos un poco el seguimiento a todo. Bueno, primero, claro, primero hay una identificación de la problemática, de lo que se quiere trabajar, y pues, posteriormente, pues, <clears throat> trabajamos conjunto para presentar propuestas y poderlos ejecutar, ¿no? Siempre mm, intentando fortalecer y empoderar a las sociedad, ¿verdad? una vez nuestra acción, nuestro acompañamiento se vaya, pues, que porque que suficientemente fortalecidas para que continúen el trabajo. En eso nos sentimos. Y Ramón, para, para ir terminando y volviendo un poco al, al tema político de, de Honduras, ¿cómo ves eh, el futuro, digamos, eh, los próximos meses o, o años en, en Honduras a nivel político? Es pues, complicado, no sé, yo creo que todo se en las próximas elecciones cuando se presente este nuevo partido libre, que, puede, creo, romper la hegemonía del bipartidismo, ¿no? En, un país que siempre o eres blanco o eres negro, digamos, ¿no? O cielo rojo, como dicen ellos. Y creo que puede marcar la pauta de realmente saber cuánto apoyo tiene el Frente Nacional frente a estos dos partidos Ah, porque claro, las manipulaciones son constantes y unos dicen que tiene poco apoyo, otros mucho, entonces se da, creo ciertamente el, el, poder que tiene y yo creo que puede haber sorpresas, incluso incluso pueden llegar a ganar, creo si no hay alguna cosa, <laughs> una mano negra o algo. El problema de, eso puede ser, o sea, y además eh, teniendo un golpe de estado tan reciente, ¿qué, puede pasar si vuelve a, ganar eh, pues un, un, eh, partido o un movimiento alternativo, ¿no? A lo que a ese bipartidismo del que hablabas. Sí, la verdad es que es sorprendente. Después del golpe de estado, que todos los países del mundo se manifestaron en contra, poco a poco se iban, iban cambiando su posición, bueno, quizá el, que había no era tan bueno, quizá era necesario, incluso justificando que tú puedes llegar un día, despertar al presidente, sacarlo del país con unos militares y dejarlo a otro país como una cosa natural. Entonces, pues, no sé, lo, que sí es, lo que sí es importante saber es que mm, hay una clase muy dominante, muy rica, que tiene el poder de todo, tiene el poder judicial, en el Parlamento y todo, ¿no? incluso lo económico. Entonces, pues no sé, yo creo que, si ganan, pueden haber alguna consecuencia después de pues, un patanteo desde el año que viene las elecciones. Bueno, esperemos que... <laughs> Esperemos que, ganen en... Eh, pues las alternativas de los movimientos sociales y, que no haya una respuesta por parte de, de esa, de esa oligarquía y, puedan realizar pues ese trabajo y esas alternativas que, supongo que, se plantean. Eh, supongo que, que, también, bueno, ahorita Guatemala, por ejemplo, ganan las derechas, pero El Salvador y, Nicaragua, Nicaragua está Ortega, que aquí un poquito, es un tema aparte, y El Salvador que está el frente ¿no? Entonces, bueno, parece que, que de allí pueden salir alianzas y verse algo más fortalecido, ¿no? Vamos a ver qué, qué pasará y realmente estas elecciones será la clave para, para el desenlace final de Honduras. Pues Ramón, eh, seguiremos eh, hablando contigo para que nos vayas eh, contando un poco tanto la, realidad de Honduras como igual en, la próxima vez la, de Guatemala, que también sigues de cerca. Y nada, darte las gracias por haber estado hoy con nosotros y, decirte que hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias, y, y bueno, a ver si la próxima vez te más de izquierda. Feliz de decir algunas, algunas preguntas. Bueno, el, el Esquerri Casco ya, ya no ha estado mal ya, para empezar. <laughs> bueno, bueno, para un catalán tampoco, no sé tampoco, pero bueno. <laughs> bueno, pues hasta otra. Pues muchas gracias. hortxe izan dugu gurekin eh, Ramon, Hondurasetik eh, hitz e, egiten eta hainbat kontu kontatzen zigut, ba gogoratuko zarete alde batetik e, Hondurasen eman zela orain dela urte batzuk Manuel Zelaiaren kontrako estatu kolpea eta beno e, hori gehiago elkarrizketaren amaieran esaten zigun baina hasiera e, nazioarteko hainbat e, gobernuk e, ba, estatu kolpe horren kontra egin bazuten ere gutxinaka gutxinaka jun ziren onartzen e, ba, geroztik jarri zen gobernua, geroztik egin ziren e, hauteskundeak e, nahiz eta ba, onduraseko gizartearen eh, parte handi bat eh, horrekin guztiarekin ados ez egon. Eta esaten zigun Ramonek ba, guztiaren alde ona izan dela nolabaiteko berpiztea egon dela mugimendu sozialetan, eta eh, malez hauteskundetan ba, bi partido nagusiak e, bateratasun gobernua e, aurrera tera zuten, eta horren aurka ba ezkerreko mugimendu sozialak eh, fronte baten antolatuak e, antolatuak zeuden eta ez ziren aurkeztu e, hauteskunde hoietara kolpe estatu kolpearen ba, eta ondoren egondako hauteskunde horietara, baina orain bai partido bat sortu dute eta 2000 malauan egongo diren hauteskundetara aurkezteko asmoa daukate. esaten zigun Ramonek ba, mugimendu sozialeak eh, oso indartsu daudela momentu hauetan e, eh, ondura zen eta horre hoien aurkako bortizkeria ere baito zaundila izaten ari dela baina horrek ez duela gelditzen ari ba, grina hori e, baldarrikatzeko, ba, kalera ateratzeko, eta esan bezala mugimendu sozial potenteak daude momentuan ondura zen, eta postekoa zela esaten zigun Ramonek. Hala ere, esan bezala, ba, bortizkeri handi egoten ari da, mugimendu sozial hoien e, kontra, e, ba, sindikal gintzan eta hainbat eh, eragietan eh, lan egiten duten pertsonen kontra eta estadistiken arabera omen ba, munduko bigarren er, herrialde arriskutsuena da Honduras. Ramonek hitz egiten zigun pixka bat ere bai eh, mundu batek bertan egiten duen lanaz, ba, komunikabide herritarrekin, eh, generoa lantzen, edo nekazal mugimenduan, biak kanpesinarekin batez ere ari dira mundu batekoak bertan, eta beno, ba, esaten zigun e, eh, urrengo hilabete urte eta urteetara begira, baukera ba, politiak egon daitezke, azkenean fronte nazionala oso indartsu dagoelako eta itxaropena aldiberian eh, bai nolabaiteko kezka, baina e, behintzat esan bezala mugimendu sozial hoien berpiztea ematen ari da ondura zen eta horrek ere aldaketak eragin ditzazke urrengo hilabeteetan. guzti hori ondurasetik izan dugun informazioa mundu bateko Ramonen eskutikan Mursegoren eh, makarrena abestearekin usteen zaituztet eta jarraian amnistia internazionaleko Germen Bleziorekin hitz egiteko aukera izango dugu. Aha, anera kame, anera kama irri dela okura okutala. Ano guazuke irri dela lada Anera kama irri dela okura okutala. Come on, what was I supposed to do? Who's out of town? All these children sweat so fine. Arateko juta datzatzen abiena, soltar nabienean bikote finena. Euskal jantzita, ezkita jantzita, euskal herriko mutilik ederrena. I'm not trying to seduce you. eta nire dinai rokeroena Badago pelbisekin konparatzen hauena Alako mugitzen trebeena Eta zuen mugitzen bizkorrena Aha, anerakame ame Anerak ama irgela okra anerakame Ane guazok irgela alda Macarena, Mama makarena ma ma makarena Macarena, ma zaituen, zaiba zauden. Ba, esaten genuen amnistia internazionalaren tarta izango genuela telef, e, urrengo minutoetan, baina e, ezin izan dugu Germen Bleziorekin harremanetan jarri, eta egin duguna ba, gure korrespontxalarekin e, harremanetan jarri, hain zuzen, Andoni Bartzelonan daukagu, eta telefonoaren e, bestaldean baitare, beraz zuri emango dizugu hitz Andoni Arratxaldeon. Kaixo, Arratxal León. Eta lehenengo somartena da, barkatzeko. Joan den artean deik aditu zinaten, eta... Eta etzen iaten hartu, eh? Etzen hartu, eh? Bueno, bintzat e, eh, gaur eh, hartu iguzu telefonoa denbora baino lehen, orduan nola bai konpentsatzen ari zera zure aurreko asteko akatsa. <laughs> Okerrez banago, bai. e, eh, gauza de dituzu gaurkoan kontatzeko, Bartzelonan e, ba, ematen udaberria kaso pixkata horreratzen ari da, eta mugimendu sozialak ba, berpizten ari dira ere bai, ez? Bueno, hortan ari gara, zaiatzen ari gara baina pentsatu dut, bina duzan kontatzeko, baina pentsatu dut batetan zentratuko nintzen, eta urrengoa bestera kutziko dut, urrengo, beste, bestia urrengo, urrengo da kutziko dut. Ongi, ongi iruditzen zait, eta dituzu, e, proposatzen zenitun bi hoien artean, zein, eh, e, zein, zein eta zitzen gonzu gaurkoan? Ba, potenteen, eta zitzen dut. e, ari bueno, datorren astean badiru di, e, eh, revuelta soziala, revuelta soziala, bartzen hasi daitekena edo. <laughs> ez ez beste Uste, uste ah. dute horrelako zerbait behin baino gehiagotan entzun zaitu dela esaten. <laughs> eta ez da pasa baino pasako da, ikintzatu, ikintzatu. <laughs> bueno, ba, um, Gauza da, torren transportes metropolitanos de Barcelona, bueno, TNB, dala en metro, autobusa eta gestionatzen duen enpresa publiko edo, ba, langileak e, huelga jartzen diona Eta huelga gaina oso potentea, azte beteko huelga, zero greba, eta gainera justo kointziditzen du e, eh, azte, e, eh, azte berberean, azte, hau da, atorren aztean, eh, ospatzen dela Bartzeronan munduko e, mobilien kongresurik importanteena, edo mobil munduko ba, kongresurik importantea. World Mobile kon, ba, Kongres, Eta... Bueno, eta gauza da, pixka torrela kontestuan edo, gauza da, e, aurten, ba, biletea, eh, metroaren bilet, metroaren prez, biletaren prezioa edo ba, bi eurotara igo dutela, biletez e, eh, normala e, zerakoa, amar, amar viajetakoa amar eurotara igo dute, eta joan den urtean, hau da, e, arden duan, ba, zazpi lalo gehieta amar eurotan zeron, eta bain, behatzi lalo gehieta amar, boste dola bezala izan da, izugarrizko paloa sartu digutena, eta bestalde, horretaz gain, e, langileek e, eh, firmatu ba, konbenio kolektiboa, edo, eh, zute bete eta IPCaren igoera edo ez zire pagatu, eta ez zire ere pagatuko gau langile bako itzeko zazpireun bat euro edo. Hmm. Eta, bueno, esan behar da ere, errapisat kontestuan jarteko, ba, temebeko langileek edo, ba, nahiko histori sindikal edo, edo langile borroka histori polita daukatela, duela urte ere autobuseroek, kriston greba eta kriston... Eh, ba, borrokak eta eraban ustean, e, bi egunetako e, jaieguna edo, astean bi egunetako jaiegunak edo lortu zituzten, eta zia batean imposibletzat edo jotzen Eta, eta, bueno, eta zen ere, e, honen inguruan, ba, ez zara bakarrik e, langileen edo, edo greba bat, baizik eta erabiltzaileak edo usuariak edo, ere, ba, hauzoetako asambleen bitartez, eh? auzetako eh, asamblean ez eta horrela, ba, ba greba laguntzela edo greban parte hartzera deitua gaudela. Mm -hmm. Eta, bueno, eta zen berda, haitu dituan gauzen gatikan, ba, nahiko potentia izango dira ematen dula, ze, E, bai metroko langileek, bai autobuseko langileek, eta baita Bartzelonako auzoetako ba, asambleek, e, daukate helburua edo, ba, kongresua edo blokeatzea. Mm Hau da, e, Plaza Espainian e, ospatzen den kongresuan, bueno, ba, zaiatzea e, Plaza Espainia, ba, horrekon, ba, horrekon Plaza Katalunia izan zan bezala edo, ba, izatea, ba, mundu guztia erajutea, bai, akampatea, bai, asambleak egitea, eta bai, alik eta ba, jende gehien horrelkartzea, ba, kongresuan, ba, alik eta zarata gehien montateko, eta aldi zen ezkero bentsaz, ba, blokeatzeko edo. Eta, bueno, eta esan behar da, ba, udaletxea eta ganeko bildurtuta dagola, kriston kampaina mediatikoa ari dira egiten duela, zerete inguru edo, bapeli, lagunkari guztietan, esan ez, eta greba honek bartzonari, bartzona tar guzti egiten diela min, eta hau daiteke izan, eta ez dakizet, no guantos, eta bueno, eta hemen ikusiko da pixka bat, eh, joan den kursoko, borroketatikan eta gelduan guzti horren gatikan parlamentu gelditu genuen egun hartatikan eta zer gelditu Eta, eta bueno, baneko fetxa importanteak edo izan daitezke, era, bai, ba, bai datorren hilabete edo tarako irikideetekin zenatoki politikoa edo, bat pixkat kokatzeko edo, abertzen ekire bazen duen, eta abertzen zenolako, ba, eh, ba, zenolako, mm -hmm kanbiak edo sortzean, ezenako borrak sortzean, eta ber, honek nola jartzen gaituen, ba, urrengo eta engertu dagoen uda berriako. Gaina, kontatzen eh, duzun guzti horretan, ba, dago gauza bat oso interesgarria denan ikuste, dela ba, komunikabidetan, garraio, garraio mundu horretan eh, e, garraio mundu horretako langi eta ba, beste erabiltzaileak ere bai, nolabait, ba, beste nari dutela, mugitzen ari direla, hori e, ez dakit, oza, benetan e, da. Aztu zaitu esatea ere, gainera, justa azte hau oso, ba, ba, justa, e, orain pizuta duten edo borroka sozial guztiak edo konfluituko dutela, zeren aste azkenean, osasun sektoreko edo manifestazio egin behar dute, azte artean, uste dut, e, eh, temeroko e, greba aztelena hartzen da, eta dago azte guztian zehar konbokatuta. Azte artean uste dut, e, institutotoko ikasleek ere manifestazioa ditu dutela. Azte azkenean... Eh, zera eh, osasun sektoreak eta oskiraldean unibertsitateetako eta e, huelga dago. Eta sektore, borrokan duten sektore guzti hauek ere, e, daude koordinatuta TMB-ko langileekin, balik eta ba, zaratak egin edo <laughs> zaratuko danak batera. Eta honetaz gain, etako asambleak, e, erabiltzariak edo, e, e, las, ba, honek atzean ere balago, la FAR, da la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, eta la legitimidad eta legitimitate politikoa día duka, eta alfabek ere grebalen eh, greba, zera, eh, alde dago, eta eta deialdia egin du, ba, lik eta jende gehien gerturatu da plaza Espainia dagoen hauetan, eta eta ekintzetan parte hartu zan, osea, que oso ba, pinta hona dauka, eta gure esku dago, gure esku, gure esku dagoela, ba, ariketa ba, zenatoki politiko berriena edo irikitzea, eta harik eta bapxan, salto kualitatibo importanteena eman analizatea edo ikusko mhm. dugu, kontatu izuela korren estean. Ba- baina, bueno, esan behar da jendea neko motivatuta gola, gauza asko daudela prestatuta, eta bueno, a ber, ikusko dugu, baina gauza gauza importante gatea eritezkera. Ero, ero e, e, galera hundiak ere eduki genitzezkera, zeren bezaletik bat edekan, uste dugu polizia ez dela ez talak eta, <laughs> eta uste dugu, ba, minasko egin egunez, e, eh, kongresua gelituko da geno, ba, uste dugu ere, poliziak, ba, zera, neko kainezateko gehi eta, bueno, eta pixkat alde ere, ba, ba alde horlako preventibak, eta ba, pixkat ikusteko, zer, <laughs> nola egin txiga itezke, nolain ez, da, ba, baina, bueno, ikusiko dugu, hartze pasatzen da, Ba, kaso andoni, urrengo astean eh, berriz deituko zaitu, zeren, bueno, bai. eh, gaurkoan e, prestakuntza hori eta nola, ze, pinta duen guzti horrek kontatzen ari guzu, baina interesgarri izango dara bai jakitea zertan, bai. Eh, zertan izaten ari den, ez? Bai, bai, ditia, zue, eh, lehenago, lehenago korrenatzen geran, ze baliteke azean ordu hauetan, bai, igual edozen manifestazetan egotea, edozen ekin, bai, edozen izteletan egotea, ze datorren azeak oso, oso, oso, zaitu oso hmm. mugitu gala e, eh, izango gala ematen du. Bueno, akaso... Ja, azteko, aztelenean goizko lotorritan dago keda da ja <laughs> e, eh, temeruko piketei eta laguntza emateko. Osea, que datorren aztea, aztelena goizko lotorritan hasiko da. Iken <laughs> partzenako militante gehien entzat. Ba, akaso zuzenesko konexio bat egiteko aukera emango digu honek. Perfecto, perfecto. Ba, andoni, mi esker eh, beste binere ba, gurekin egon izanagatik. Eta... Ba, zu eta ere. Eta horrengo eh, arte, eta, eta sorte asko. Bai. Ezkerrik asko, gora hor. Bartzelona negondu era andonirekin, gure korrespontxalarekin, eta orain balen esaten nizuen bezala, Germen Bleziorekin itzein behar dugu, Amnistia Internazionaleko kidea, telefonoaren bestaldean baitu, arratsaldeon, Germen? Bai, arratxaldeon, zurita deneri, entzulei ere, eta beti bezala edo bi astetik behin e, gurekin e, izaten zera hainbat gai ekartzen dizkiguzu eta gaurkoan ere bai ba asteko e, nolabaiteko berri txarrak e, giza eskubideen aldetikan esaten zenidan ez Bai maiz bezala eh? e, berri lehenik gero onak aipatzeko eh? berri txarrak e, hautatzen ditut zenta asko badira behinan amnestiren prentzea e, gidietan eta ekintzak eh, gauzituko dituzue e, eh, webunean beti bezala amnesti irekin.fr lehenik e, Libian bon, Libia, Iran eta Siria aipatuko ditut bakari Libian bi e, grina e, ditu amnestik e, berezitin e, grinak lehenik e, tortura e, tortura kasuak harri-garriak omen eta Eh, biziki hedatuak Libian orai, eta hori emnetik salatzen du eta galdetzen eh, eh, bon, geldiaraztea horiek, eta lotuara beste grina bati, zenta milizia militarrak eh, dira asko Libian alako kaos batean da, lurralde hori orai, gerla ondoan, eta eh, impunitatean ari omen dira delako milizia horiek jenden um, um, jender ebasten, dutena ebasten, eta uh, hola, uh, jenden hartzen, ere preso hartzen, torturatzen, eta ala hori, biziki uh, irina ala um, askarra eta uh, sakona da amnistinen zatori, <laughs> libia. bon, gero, xeetasun gehiago, kausitzen aldira, dira, eh, amnistinen uh, prentsa agirietan, Benen asko eta asko dira. Bon, bereziki biztanda lehenago kadafiren uh, eh, eh, inguruan zirenak horiek, edo kadafiren alde zirenak horiek bereziki dituzte, uh, torturatzen eta, ara. Bon, hori Libiaz, gero bigarrena iranen, eta hori, um, antzian nuen, ibeinen hautezkundel dituzte iranen, uh, Eh, Laster, eh, martsoaren asieran, bian, eh, bilan, haute eskundeak deputatuen hautatzeko. Eta iduriz, delako amadineza den eta um, horrek, uh, eh, alako beldur bat badu, alere, zenta bimilata bederazian, uh, eh, izan ziren manifestaldi animaleak eta um, amadineza den Eh, hautatu bon, zuten edo, hautatu. Bon, etziden ongi pasatu, eh, haute eh, eskundeak. Beraz, beldur bezala dira eta preso emiten dituzte eh, eta emanak, jadanik, asko opostizioko pertsonak eta mm, zuzendariak bereziki eta ere bereziki kasetariak biztanda eta blog delakoetan idazten dutenak ere zeren eta, bon, beti bezala, e, eh, biztan da, e, iritzi e, eh, ara, askatasuna edo opinione askatasuna e, ez dute nahi, biztan da, eh, diktatore guziek ez dute maite hori. Ara, beraz hori, da grina arras sakona ere, eta bestalde, e, hediotze zigorra. sekulan behin ogeriago, eksekuzioak egiten dituzte, orai um, urte hasiera hontan, eh? amestik errandu, um, asko eta asko, egunta iruagoita iru amar eksekuzio izan direla, eta beraz eh, hainitz eh, da hori. Eh? Hara, iranen, hor ere, um, delako webgunean, amesti.fr, eh, FR, izen, izen penak emeiten aldira, izen pedurak emeiten aldira, Libia, hmm. Iran, eta gero eh, Siria, Siria biztanda denek entzun duzue, eto entzuten, eh, badu zonbait haste, eh, um, hil eta hil eta um, eh, zartagailuak eta ara armadak egiten eh, dituzten eh, bon, gauza harri-garriak, eh, haurren hil zen eta horiek, eta amnesti kondatzen ditu, azken abaregunetan bakarrik, eh? Hobbes uh, eh, hilian, irulogoita iruetan ogoita zazpi hil izan direla, zonbait egunez uh, bakarrik. Da entzun duzue ere kasetariak eh? hil izan direla, behinan uh, um, espresuki, eh? basangiten, eh? zer egiten zuten, Hada, horiek denak, hortan ere bada, bon, ez, eh, bon, ekin zabat alere, galdegiteko, ora, la eta, eh, eta txinari, bistanda baina, errusiari bereziti, eh, hortan, bon, eh, hmm. Bashar al-Assad, ez, eh, ez laguntzeko, eta, ez, eh, sustengatzeko, zenta, rusiak, berakizu, eh, igorri, saldo ditu, eraino, eta eman armak, berrizitan. Eh? Mhm. Hala, horiek dira, Libia, Iran, Siria, balitazke beste bat zubinan. hala, ezin eh, eh ditugu denak aipatu. Eh? Eta ekialde horbilean gelditzen gera, oraingoan berri on bat eh, aipatzeko ere bai, ez? Hala, hori da, berri on bat. Eta berri on hori, Bon, eh, asko hilabetez segitu dugu, amestin eta ekintzak gutunak igorri asko, ez dakit aipatu dutan ez ez nahi sigur. bon, uh, ikasle bat, da, goitzer sei Michael Nabil uh, deitua. Eraz, blog bat idazten zuen, biztandat tahir uh, plazan zen, euh, beste lagunekin, eta idazten zuen blog batean, eta ere, ez zuen zerbitzu euh, euh, armatua egin nahi, barkatu ez dakit zer den hor, entzuten, norbaitek behar bada deitu nahi. Mhm. beraz, Michael Nabin, eh, bere blogian eh, idatzi zuen, kritika bat eh, armadaren eh, kontra Egiptako eh, kontseilu armatua, bakizu goiko kontseilua, le Conseil Suprem de Forz Armee, eh, eh, horrek du eh, hemen mementuntan, eta preso eman, zuten jaz, apirilaren amarrean eta e, euh, beraz beti delako e, opinione askatasunaren e, euh, kontra dira, e, militar e, zuzendari horiek, eta hemen zuten preso. Goxe greba egin zuen, hilabete batzuz, eta gero azkenean, askatu dute uh, berrikitan uh, urtarilaren uh, uh, bukaeran eta beste bimila preso zibil eh, ere eh, memento berean. Behinan gero, um, delaik, delarik, Amnesty Internationaleko ikerlariek ara eh, mintzatu dute Michael Nabilekin, eta eskertu du Amnesty errandu, ara, ukan ditut, ukan e eunka gutunak mundu zabaletik Amnesty Internationalen kideek igoririk eta eskertzen dut Amnesty International eh, gutuna horiek lagundu bai, banaute eh, indar eh, ara, moralaren atxikitzen eta orai segituko dut nire bon, borroka hori kontseilu militararen kontra berako hori egiten du eta denerera nahi dut lagundu nauzue egun arte, eta orai eh, eskertzen zaituzet. Ara. Eta biztan da, amnistirentzat, etzen sekulan eh, preso eman behar, hein, eh, maiken nabil, eta uh, beste asko, bera bezala. Eta horre bada, ekintza bat, izen bedurak emaiteko, uh, zeren eta um, kontseilu armatu horrek, uh, ama bi mila zibil, Luiatu ditu eh, hausitegi tri, eh, militar batzuen uh, aintzinean, heldu da eh, Mubaraken denboran, behino, ogoita amarrurtez, behino gehiago jende judiatu dituzte. Elako hausitegi militar horiek. Hala, hori ezin uh, onartua da. Hala, egongo... mm Oso ongi, txegemen, ba, mi esker eh, gurean izateagatik beste, beste behin ere, eta hemenikan ah, bi aster arte, zeren seguro ba, beste kontu interesgarri batzuk ekarriko dizkiguzula. Hala, ba, da iduen, eh, azkenik, e, zergatik ez dituzten entzulek, or, entzuten hiru aur nire etxen direla memento gultan, oporretan, <laughs> eman diotet irakurtzeko, liburu eder bat, hemen dutena, les enfants du monde racontent Amnesty International e la Defense de Droa Humain. <laughs> Hori hori dute eskuetan, eh, bestenaz, entzunen zinuten eh, asko eh, oiu edo irri. Orduno, horrelakoak ere bai balio dute aurrak lasaitzeko. Hada. <laughs> Oso ongi zegoen. Eh? Mi esker, zuri Mi eta horren gora arte. Gero arte, adio. Thank you. Les bonheurs et samples, ça les bonheurs et samples, ça les bonheurs et samples, ça. faire simple ça Gna ma selva ma Botilla bat ardo la Compañía ona maiaren Vuelta, vuelta Le bonheur est le bonheur est simple, simple. Le bonheur est simple, simple. Le bonheur est tropa e gualdera. Bare batañarrean gordia. Eta onjo batzuk mendiaren opari, opari. opari. Irazoki zeneukaten mundu hotxak saio honetan eta saioaren bazken minutuetan sartzen gera gaurkoan e, andonirekin itzein dugu Bartzelonako mugimendu sozial eta saritu gara berarekin Hondurasen ere bai egon gera Ramonekin mundu bateko kidearekin eta Germen Bleziok baik ekialde hurbileko hainbat herrialdetan e, gertatzen ari direnak ekarri dizkigu gaurko saio honetara eta amaitzeko ba besti batekin utziko zaituztet eta besterik gabe ba mil esker gurean egon izanagatik beste behin ere urrengo astean berriz egongo gara zuekin guztiekin antxeta txapa zintzilik eta eguzki irratietan mundu hotxak saio honetan kooperazioa eta internazionalismoaren saioan.